Ljubljen ljubljeni, imam još jednu riječ za vas. Čisto ću se samo pomolit prije, pa ću vam onda reći. Sveti duše, hvala ti što... Hvala što živiš u nama. Hvala ti za svaki dan. Ti kažeš da da su Bože milosti svaki dan nove. I sveti duše, ja te molim da, da nas uvedeš u u nove milosti, kao što kaže da mi idemo iz slave u slavu, iz milosti u milosti, da je velika tvoja milost, oče Oče, hvala ti što si nam oprostio naše neposlušnosti prema tvome duhu i oče, ja te molim da okreneš naše srce i da mi okrenemo na poticaj tvoga duha, na tvoj poticaj, da zaista okrenemo naša srca očima i tamo gdje nas ti vodiš. Amen. Jučer mi je biti došla nekakva riječ i nisam vas htio zatrpavati sa nekakvim snikama sad, ali znam da nekim od vas to znači, pa eto čisto da znači podijelim neke stvari. Znači ja sam ovu riječ u biti nazvao izli svoje srce, ili izljevanje srca. I pročitat ću vam u biti iz tužaljki 2.18 do 19 kaže ovako. Vapi glasno Bogu svome, neka ti i danju i noću suze teku kao bujica silna. Nemoj dati sebi oduška, ne daj ni odmora zjenici svoga oka. Ustani noću i glasno vapi, kad počinju noćne straže. Kao vodu izli svoje srce pred licem Božjim, podigni ruke k njemu za život svoje djece, koja od gladi skapavaju na uglu svake ulice. Ovo su tuželjke 2, 18 do 19. I u biti na ovom mjestu kaže, kao vodu izli svoje srce pred licem Božjim. Zašto sam započeo znači tu temu je tu tematiku u biti iz razloga zbog stvari koje sam prošao ovaj tjedan i prošli tjedan i zbog stvari koje sam vidio u biti i koje sam sam iskusio i ljubljeni moji mi moramo paziti znači na naš odnos sa Svetim Duhom u kakvom smo mi odnosu sa Svetim Duhom. Mislim da sam vam zadnji put rekao da ono što pismo kaže da je Bog Faraonu otvrdno srce, u biti Faraon je odbio poslušati Boži glas i zato je njegovo srce znači, postalo tvrđe. I svaki put je postajalo sve tvrđe i tvrđe. I u biti sa onim bračnim parom i sa onom osobom koja je bacila psa kroz prozor i znači koja je sad trenutačno znači u Vrapću uh, ta osoba je sama priznala i rekla je znači, da, da je njemu srce otvrnulo i da osjeća u biti da mu je znači, duh otvrdnuo. Pismo kaže u posljednja vremena ohladnjeće ljubav mnogih. Ljubljeni moji, ako ohladnjuje ljubav mnogih, to znači da se hlade nečija srca i da nečija srca postaju sve tvrđa. Iako pismo prorokuje da će u posljednjim vremenima ohladnjet ljubav mnogih, to ne znači da naša ljubav i naša srca trebaju biti u skupini tih ljudi. Pismo kaže čuvaj svoje srce jer iz njega izvire život. Započeo sam tu stvar i pročitat ću vam još jednom tuželjke 2, 18 do 19. Kaže ovako, vapi glasno vapi glasno Bogu svome, neka ti i danju i noću suze teku kao bujica silna, nemoj dati sebi oduška, odmora, ne daj ni odmora, zjenici svoga oka, ustani noću i glasno vapi kad počinju noćne straže, kao vodu izli svoje srce pred licem Božim, kao vodu izli svoje srce pred licem Božjim. Podigni ruke k njemu za život svoje djece. Pitanje koje se postavlja je da li mi izljevamo svoje srce Bogu. Što znači u biti izlit svoje srce Bogu? Izlit svoje srce Bogu znači biti skroz, znači otvorena srca iskrena srca, bez zadržavanja, znači misli i zadržavanja da budemo na nekakvoj distanci, znači sa Bogom. To vam je ista stvar, znači kad imate nekog prijatelja ili nekakvu osobu kojoj se možete povjeriti. Znači da li imate osobu kojoj možete reći sve stvari svoga srca ili u biti neke stvari ipak zadržavate u svome srcu i u biti ne želite reći. To vam je ta stvar. Kod Boga, Bog je rekao da Bog ne gleda na oči. Mi gledamo na oči. Mi slušamo na naše uši i nama većina stvari promiče dok mi gledamo i slušamo. Kod Boga je malo drugačije. Bog je rekao, ja gledam ono što je u srcu čovjeka. Ljubljeni moji, šta je u našem srcu? Šta se nalazi u našem srcu? Da li smo mi oprostili? Tu stvar u vezi tih povreda i oprosta našim bližnjima, znači voditeljima crkva, crkava, o, oproštenju našoj obitelji, kako spašenoj, kako nespašenoj. Jesmo mi sigurni da smo mi stvarno oprostili? I ne samo to, jesmo mi sigurni da smo mi u ispravnom odnosu sa Bogom. Jednu stvar da vas pitam. Kad ste vi zadnji put plakali pred Bogom? Ali doslovno plakali. Znači, čuo sam se sad danas sa Vladom i kaže on meni, ja sam se ujutro čuo sa Đulom, kaže mi smo nešto molili preko telefona i to. Kaže on, brate mili, mi smo se isplakali i ja sam plako i on je plako. Ja slušam tu stvar i jednu stvar, ako ste muško, jednu stvar morate znati. Nije sramota plakat. Znači, nas muškarce se uvijek naučavalo i, i govorilo nam se nemoj plakati, ti si muško, samo kukavice plaću, samo slabići plaću. Ja ću vam reći jednu stvar. Moj zemaljski otac je čovjek koji je znači imao čin u vojsci, imao je svoje znači vojnike. Ja ću vam reći, taj čovjek koliko god misli znači da je jak, znači vojničko sposoban, jak, ja ću vam reći, on je slab. Iz razloga što taj čovjek ne plaće, Znači, kad je moj djed, njegov tata, umro, znači, ja ne znam da li on pustio suzu, znači, kad je bio sprovod, ali ja ću vam reći jednu stvar. On se boji pokazati osjećaje. I svi ljudi koji se boje pokazati osjećaje su ljudi koji su u biti slabići. Ne, ne oni koji, znači, koji su jaki. I pročitat ću vam Jeremiju 13.17 gdje Bog kaže jednu vrlo zanimljivu stvar. Znači, Bog kaže ovako, ako ovo ne poslušate, potajno će mi duša plakati zbog oholosti vaše, suze će roniti, oko će mi suze proljevati. Jeremija 13.17 Ovo je Bog rekao, mi znamo da nema jačeg, ja kažem, bića znači, ili osobe od Boga. Znači, Bog je vrhovno biće i ne postoji više biće, znači, od njega. Ne postoji veća osoba od njega. Mi znamo kad Bog kaže da je On svojom snagom i svojom mišicom sve stvorio bez ičije pomoći. Osoba koja je itekako jaka, koja nema znači dostojnog protivnika pred sobom, on nije slabić, a sam za sebe kaže potajno će mi duša plakati, suze će roniti, oko će mi suze proljevati. Ljubljeni moji, ne znam da li znate da Bog plače. Bog je stvorio suze i Bog je stvorio oko koje može plakat. O, očito s razlogom je Bog stvorio nekakve stvari. Ali vam hoću reći, kako je naše srce, da li je naše srce toliko otvrnjalo da mi jednostavno više ne možemo ni suzu pustiti, a ne možemo ni otvoriti svoje srce, niti našim bližnjima ne možemo otvoriti svoje srce, ni Bogu. Ako ne možemo otvoriti svoje srce našim bližnjima, to znači da nas je neko u prošlosti ispovređivo, da se mi bojimo biti iskreni i da bojimo se reći ljudima oko nas sve stvari jer bi oni to mogli upotrijebiti protiv nas. Druga stvar, ako Bogu ne možemo reći sve stvari, to znači da mi Bogu neke stvari zamjeramo. Ja ću vam reći jednu stvar. Ključ svega je srce. Ja kad sam bio tamo kod one osobe tamo u Vrapču, ja sam toj osobi rekao, Ključ za izlazak van iz svih tih tvojih stvari je tvoje srce. Ljubljeni moji, uzalud teologija, uzalud bilo kakva vrsta znanja, uzalud bilo kakvo naučavanje, ako u to nije uključeno srce i ako naše srce nije otvoreno. Na onom mjestu jednom kaže kako smo se mi obratili. Pismo kaže vjera srca postiže pravednost. Ljubljeni moji, vjera srca, ne vjera uma. Većina ljudi ima vjeru uma i ima umno vjerovanje i zato im se uopće neke stvari ni ne događaju i zato uopće ne čuju Boga. Zanimljiva stvar vam je u ponovljenom zakonu 4, 29 do 31 gdje kaže ovako On ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svoga, i naći ćeš ga, ako ga budeš tražio svim svojim srcem i svom dušom svojom. Jer vidite kako se traži Bog, svim svojim srcem i svom dušom svojom. Mi Boga ne tražimo samo svojom dušom ili samo svojim umom. Mi bi Boga, ljubljeni moji, trebali željeti svim svojim srcem. I onda kaže dalje ovako, u nevolji tvojoj snaći će te sve to, ali u posljednje vrijeme ti ćeš se okrenuti Jahvi, Bogu svome, i poslušat ćeš njegov glas. Ta Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan, neće te on zapustiti, niti će te upropastiti, niti će zaboraviti saveza što ga je sklopio sa tobom. Ljubljeni moji, da li mi Boga tražimo svim svojim srcem? ili mi Boga tražimo sa svojom dušom, sa svojom dušom i sa našim umom. Tamo na onom mjestu kaže vjera srca postiže pravednost. Ljubljeni moji, ako naše srce nije uključeno u našu molitvu i ako naše srce nije uključeno općenito u razgovor s Bogom, mi ne možemo naći Boga. To je jedan od razloga zašto većina od vas ne čuje Boga i zašto većini od vas pod navodnicima Bog kao da ne, da ne govori i ne odgovara. I, za, I jedan od razloga zašto ga pod navodnicima ne možete naći. Zato što vi Boga ne tražite sa svojim srcem. I Bogu pristupate umno ili duševno. Mi Bogu, ljubljeni moji, trebamo otvoriti naše srce. Trebamo izlit naše srce i reći mu iskreno nekakve stvari. Ljubljeni moji, ako mislite da neke stvari ne možete jednostavno reći Bogu iz razloga što njemu neke stvari ne bi bile ugodne. Ja ću vam reći jednu stvar. Bolje vam je da Bogu kažete sve loše stvari koje vas muče. Jer znate ono kad razgovaraju dvije osobe i sad jedna osoba šuti, šuti, kipi i onda jedva čeka dok ne pukne i kad pukne onda toj osobi skreše sve u facu i u biti kad ta osoba skreše drugoj osobi u facu ona je, ljubljeni moji, izlila svoje srce i pokazalo se pravo stanje te osobe, pravo stanje toga srca. Bolje vam je, znači, da izlijete svoje srce na takav način pred Bogom, pa da sve stvari izađu van. Pa čak ako ima negativnih stvari u vašem srcu, ako ima zamjeranja prema Bogu, ako ima neopraštanja prema Bogu, da mu, da mu kažete, da izlijete svoje srce i da kažete ja sam tebi zamjerao to i to, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam se ljutio na braću i sestre, nisam uprostio. Bolje da tako kažete, nego da držite stvari u svome srcu. Bog će više cijeniti ono što izađe van iz vašeg srca, nego što će cijeniti ako vi to budete zadržavali i držali za sebe i jednostavno stajali na nekakvom mjestu. Ja se mogu pomoliti za vas, neću ovu poruku snimati, evo, dugo, da ne bi bilo, evo ga, počeo je opet snimat znači dugačke snimke. Ali da shvatite tu stvar. Vama koji, znači ja dolazim, ja i Vlado dolazimo, znači za rijeku i dolazimo, znači za Osijek. ja vas molim, znači da saslušate, znači pažljivo ovu poruku. Iz razloga što Božja prisutnost uvijek se spušta na otvoreno srce i tamo gdje je srce uključeno. Znači kad dođemo za rijeku i kad dođemo za Osijek i kad se sastanemo, znači da računate na tu stvar. Ljubljeni moji, ako nećemo imati iskrena srca jedni prema drugima, kao braće i sestre, da budemo iskreni pred našim ocem i ako nećemo imati iskrena srca prema našem nebeskom ocu, neke stvari se neće ni događati, što znači da vrlo lako moguće da ćemo potrošiti cijeli dan, a da jako malo postignemo. Ja ću vam reći, ja sam znao tražiti Boga satima, doslovno satima, da ništa ne čujem od njega i da ga uopće ne nađem. Ponekad me to znalo stvarno živcirati Znalo je biti trenutaka kad sam ja Bogu iskreno otvorio srce i doslovno prošlo je samo nekoliko sekundi. U tih nekoliko sekundi ja sam osjetio otvoreno nebo. Osjetio sam da me Bog sluša. Osjetio sam da mi Bog govori. Osjetio sam znači, da mi Bog počinje upućivati u nekakve stvari, opraštati mi, šta god već. Bilo je dovoljno samo nekoliko sekundi. Samo nekoliko sekundi, ljubljeni moji, nas dijeli od odgovora od Boga, ako ćemo imati iskreno srce i ako ćemo stvarno izlit svoje srce pred Bogom. Sveti duše, hvala ti za svaku tvoju riječ. Ja te molim da, da nam daš snagu. Da nam daš snagu. Ispričat ću vam još, još jednu stvar. Svi vi koji znate u biti, znači moju priču i da sam ja znači, obraćen u katoličkoj crkvi, da sam jako mali hodao s Bogom, da sam sa 18 godina otišao od Boga, da sam se vratio. Reći ću vam jednu stvar. Kada je mene Bog vraćao nazad, sa 20 i nešto godina, ja u biti uopće nisam vjerovao. Znači, to jest, bilo mi je jako teško. Jako teško mi je bilo vjerovat da Bog postoji, jer se moj um toliko bio pomračio kad sam odišao od njega da ja nisam mogao vjerovati da on postoji, ali morao sam vjerovati kako bi se izvuko iz stvari u kojima sam bio. Ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam došao doma i ja se točno sjećam, kleknuo sam na koljena pokraj kreveta. Ja sam počeo zazivat Krista i počeo sam mu govorit da mu vjerujem, znači da vjerujem da on, znači da je otišao na križ, da vjerujem u ovo, Ljubljeni moji, na kraju sam rekao, molim te, pomozi mi vjerovat, pomozi mi vjerovat, iz razloga što, ljubljeni moji, ja to nisam mogao vjerovat. Ali ja ću vam reći jednu stvar. Bog je to uračunao. Uračunao je kao vjeru i uračunao je u biti, potpomogao je u biti da ja njemu počnem vjerovati. Imate onu priču kad je Krist pitao jednu osobu, rekao je, da li, ne znam da li je bila stvar isciljenja ili je bila neka stvar ne znam čega, on je nju pitao, da li ti vjeruješ u to? I ta osoba je ni pet ni šest rekla, vjerujem, pomozi moj nevjeri. Znači, prvo je rekla, vjerujem, i odmah nakon toga je rekla, pomozi moj nevjeri. Ljubljeni moji, to vam je ta stvar. To vam je ta, ta stvar. I puno puta, sa našim umom, sa našom dušom, se zaletimo i kažemo mi vjerujemo Bogu, mi vjerujemo Bogu. A onda nam nedostaje ostali dio rečenice da kažemo pomozi mojoj nevjeri. Jer u biti ne vjerujemo sa našim srcem. Zašto vam to pričam? Tako da bi mogli izliti svoje srce pred Bogom. Ako kažete ja izlijevam svaki dan svoje srce pred Bogom. Pitajte se stvarno da li je to istina. Ako to nije istina, tražite Svetog Duha da vam pomogne da izlijete svoje srce pred Bogom, jer ključ vječnog života stoji u srcu, jer pismo kaže srcem vjerovati opravdava i mi ako uključimo naše srce u naš odnos sa Bogom, stvari će se promijeniti. Mi ne možemo, mi ne možemo služiti Bogu sa našom dušom, sa našim umom i sa našim jezikom. To je samo jedna stvar. Mi moramo, ljubljeni moji, uključiti naše srce u to i izlit i izljevat svaki dan na svetom žrtveniku, na Božjem žrtveniku naše srce. Kriste, hvala ti. Hvala ti za tvoju riječ. Oče, ja te molim da svako od nas izlije svoje srce. Barim je to ono što možemo dati. Ti si, Kriste, prolio svoju krv za nas. Najmanje što mi možemo napraviti je da mi prolijemo stvari u našem srcu. Pred tvoj tron, oče moj, da ti izvadiš stvari koje nisu dobre Oče, te molim, operi naša srca, operi naša srca, oče moj, sa svakim izljevanjem našeg srca pred Tvoj tron, da mi budemo sve više, više čišći i sve više oprani, da sličimo sve više Tvome sinu. Oče, te molim, operi, operi taj stari karakter. Oče, ukloni to nepovjerenje, Okloni nepovjerenje u našim srcima. Ukloni bol i povrede. Oči da ti predamo sve. Oči da ne stoji na našem jeziku. Da ti predajemo stvari. A predajemo samo jezikom. Da ne predajemo stvari svoga srca. Da još uvijek držimo gorčinu. Da još uvijek držimo neopraštanje. Da još uvijek u našem srcu stoje stvari koje tebi nismo predali Oče, te molim da nam pomogneš da predamo stvari za koje stvarno nemamo snage. Oče, ti si naša snaga. Daj nam snagu, oče moj. Neka tvoja snaga bude naša snaga. Neka tvoja ljubav, oče moj, bude ljubav naša u našim srcima. Isperi naša srca. Amen.